Euskal heldu elduden jendeari buruz mintzatu nahi nuke egun. Una tegun batzuk iragaitera jintzen paristak batek, onakoa ejantzidan duela gutxi. Entzun dudanez, Euskaraz ikasi ezean, bat ezin da Euskal Herrian integratu. Iri murritz batekin, deblauki botanion antsu nahiago nukeela alabaritz eta ondotik zuritxarrez, endaian nizan egonen bairiran bizi direnen adibideak aipatu nizkion. Etxe bizitzak eta gure erritik aldegin beharrak, bertakoen ajostasun sentipena indartzen aldu. Baina ez gaitezen okertu, erosleen jatorria baino, merkatuaren legea da hemen arazoa. Horregatik da eraikitzailea egoiliak estatusaren probosamena. Bertan zinezko bizi proiektu bat izatera behartzen baitu balizko eroslea. Hori bai, lenik eta behin, teilatupe bat beharko luke noski bertako gazte bako Eta etxe bizitza bat izaiteko eskubidea, bi izaiteko eskubidearen gainetik egon beharko litzateke beti ez da dila etxe bizitza eskubidearen aldeko bohokau eten. Baina, bien bitartean, heldu direan urteetan errikide behiak izanen ditugula onartu behar dugu. Eta enaiz preseskiari estatuan errepresioaren kontra, erriuntan elkartasun handiarekin ahera egiten diegun migratzaile ez kasu gehienetan nortasun agiri frantxez duen egitar xuriak direnak ditut izpide. Zer egin behar dugu frantses estatuko beste puntatik heldu diren hoiekin. Asimilatu, eskuimutuak atzerriko diatorria dutenekin egin nahi duen gixara, ene uste apalean, ez. Beste mazela erakutsi gabe, eskubat luzatu bergenieke errotu gabeko hogeita bat garren mendeko gizaki horiei. Izan ere, desirak, ametsak, bizimoduak globalizatzen eta bordelen Londresen edo Milanon kode kulturalak berdintzen ari diren honetan, eskeni diezaiegun etorri berriei egiten ari girena eta izan nahi duguna. Besterik ez bizitza kolektibo hobe bat eraikitzeko sedeak eraman ditzake bat baino gehiago Euskal Herrian sustraiak botatzera. Horretarako zer egokiagorik seme alabei bigarren hizkuntza bat gutitua baina tokikoa ikasteko parada ematea baino. Gertatzen ari da. Gaur egun, Elkarte eta erri sare mankorra, alternatiba sozioekonomikoen eraginkortasuna, etengabe behitzen ari den kulturaren bizitasuna, eta beste hainbat gauza baroratzen dituzte unat bizitzera din eta haien bizirekuaren kontsumitzaile soil ez diren egita horiek. Garai aldako jauetan, bizitzari zentzua ematen dioten ekintzekin gojuzten dira destino komunitateak hemen lan egin eta bizi den oro, eraldaketaren parte izan daitekera onarturik, eraiki dezagun bada gurea.